Aí tu quer aquecimento, né? Tu quer aquecimento pra rebolar esse bumbum, né? Pode ficar tranquila que o Jerry Smith vai mandar pra você, tá bom? Vamos assim, ó, ó. Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, chão, chão. Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, chão, chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, chão, chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, chão, chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão. Eita menina braba, ela esculacha na dança, ela vem estilo magnata. Eita menina braba, ela esculacha na dança, ela vem estilo magnata. <gasps> Wait! aquecimento pra ela, pra ela se acabar. Jerry Smith tá mandando, então mulher, vamos lá. Aquecimento pra ela, pra ela se acabar. Jerry Smith tá mandando, então mulher, vamos lá. olha assim, ó, vai, vai, vai. Eu piquei. Eu fiquei. Aí tu quer aquecimento, né? Tu quer aquecimento pra rebolar esse bumbum, né? Pode ficar tranquila que o Jerry Smith vai mandar pra você, tá bom? Vamos assim, ó, ó. Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, chão, chão. Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, chão chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, chão, chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, chão, chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, chão, chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão. eita menina braba, ela esculacha na dança, ela vem estilo magnata. Eita menina braba, ela esculacha na dança, ela vem estilo magnata. Aquecimento pra ela, pra ela ela se acabar. Jerry Smith tá mandando, então mulher, vamos lá. Aquecimento pra ela, pra ela se acabar. Jerry Smith tá mandando, então mulher, vamos lá. Faz assim, ó. Vai, vai, vai. Eu piquei. Eu piquei. Gutai.